อย่าไปคิดว่า เราไม่สามารถอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระของเมนของสันคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าไปคิดอย่างนั้นศาสนากะไม่มีใครที่จะรักษาคงส่งคงวามาได้ผู้รู้ผู้เข้าใจเท่านั้นที่รักษาศาสนาแต่คงส่งคงวามาไม่ใช่มีผู้บังคับบัญชาเป็นหมายก็ไม่ ในลงโทษอย่าในประเทศปฏิบัติตามศาสนามีโทษเท่านั้น เดือนเท่านี้ปีหนึ่งนีจะเหตุใดท่านจึงยินดียอมเสียสละทางโลกมาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านก็ใครเชื่อเชิญมาก็ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอยากจะพิจปรณาติจิตประเทติใจทั้งตัวสะดวกสบายถึงจิตจะเสียข่าวรถขาวเรือมาจาก ที่ใจแสนใจสละความสุขความสบาย อยู่ในบ้านช่องมาอยู่ป่าอยู่เดง เราก็ยินดีเต็มใจเพราะเราใจเราจะได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตเราอยู่ในบ้านในช่องเราเคยอยู่มานานแล้ว ความสุขความสบายอย่างเราเราก็เคยเห็น แต่บยังไม่เต็มใจไม่พอใจ ในความสุขความสบายส่วนนั้นยัง อยากจะสุขอยากจะสบายอยากจะดีจะเด่นกากนั้นเราจึงยอมเสียสละจิตการมัานช่องเข่าของเงินทองอุตสาหมาพักในป่าในดงเพื่อศึกษา เพื่อปฏิบัติธรรมนะเพื่อทำลายใจของตัวฉะนั้นทุกท่านที่อุตสาห์พยายามตั้งใจมาทำลายกิเลสปัญหามาฝึกหัดภาวนาโดยจงต่างหน้าต่างตา ที่นี้พิจารณาทำลายใจของตัว ไม่ใช่ว่ามาหยุดป่าที่เหลือปัญหาราคะมานาทิฏฐิโลกปวดหลง มันจะตกไปไม่ใช่อย่างนั้น แต่ที่ป่าที่คนนิยมชมชอบมาประพฤติปฏิบัตินั้นที่ป่ามันห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ มันห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มันเป็นทางลิเวก ด้วยกายของเราคือไม่ได้เกี่ยวเกาะยุ่งเหยิงทุกท่านไปในหมู่คณะเนี่ยกายวิเวกเนี่ยมีรูปมีเสียงมีเรื่องต่างๆมารบกวนให้จิตใจมันคิดมันจริงมันก็มีทางที่จะสึกจะสอนได้เรื่องจิตใจ ถ้าหากเราอยู่ในที่ในสงบสงัดปฏิบัติฝึกใหม่มันก็ยากแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องวิเวกวิเวกของกายสอหาได้ เพราะที่ป่าที่เขาที่คนเลยเข้าไปยุ่งเกี่ยว พอมีแต่วิเวกทางใจนี้ เป็นเรื่องทุกคน ที่จะต้องใช้สติ ัญญาของคนชำระสัญญาอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้จิตสงบระงับดับสัญญาอารมณ์เหล่านั้น จะได้วิเวกทางใจ จะเห็นความสุขความสบายภายในของตน ฉะนั้นเราทุกคนที่มาฝึกภาวนาก็พึงสอนจิตสอนใจของตัวอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเรามาเล่น มาเพลิน มาเที่ยว เรามาฝึกมาอบรมจิตใจของเรา กี่ยวความสุขความสบายความสงบภายใน อยู่อีรีบทใดก็ให้สังเกตกำหนดจิตใจทั้งตัวอยู่ในอีรีบทนั้น จิตใจเมื่อเรารักษาระวังสังวรไม่ให้กิเลสจันหาอารมณ์สัญญามายุ่งเกี่ยว มันก็มีทางที่จะสงบมีทางที่จะผ่องใส มีทางที่จะสะอาด ตัวของเราเอง จะได้รับผลคือความสุขความสบายจากการฝึกการอบรม การกระทาบำเพ็ญของตัวไม่อย่างนั้นวัดนั้นก็เคยไปวัดนี่ก็เคยไปอาจารย์นั้นก็เคยอบรมอาจารย์นี่ก็เคยอบรมแต่ไม่ได้ทำร้ายจิตใจของตัวอย่างไรไปดูแต่วัด นอกไม่ได้วัดดูใจภายในทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นอย่างไร มันสูงหรือมันต่ำมันสั้นหรือมันยาวมันดำหรือมันขาวในตรวตาที่เจนาไม่ได้วัดภาวนาวัดคือวัดดูภายในของตัวสิ่งใดที่ชั่วที่เสียที่เป็นทุกข์เป็นโทษสำละสะสางออกไปสิ่งใดที่นำความสุขความเจริญมาให้พยายามเก็บเอาไว้ ในจิตในใจของตัวผู้ที่ฉลาด รักษาจิตนึกคิดในเรื่องของธรรมอย่างนี้ไปสถานที่ใดก็ไม่ขาดทุนสูนกำไร จะมีความผ่องใสมีความเจริญก้าวหน้าดังนั้นทุกท่านที่อุตส่าห์พยายาม เดินทางมาเพื่อฝึกรักษาภาวนาอบรมใจป่อจง พากันชำระสะสางพากันนำธรรมะ ไปใส่คิดที่นี่พิจารณา ทำร้ายจิตของตนเมื่อทุกคนได้สดับรับฟัง โอวาทที่อธิบายไป จงนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วกระทำให้ตัวของตัวสงบจากอารมณ์สัญญาก็จะมีความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเสียเวลา พอยุติเพียงแค่นี้ ตัวหน่าเดียว ไม่ได้ผ่านโลกมานานท่านที่เป็น พ่อเป็นแม่ท่านผ่านมาก่อนริ่งที่ผิดท่านทราบ ดีกว่าเราท่านสอนเราริงที่ถูกท่านก็เลยคิดในใจแล้วจึงบอกสอนลูกไม่เชื่อการคำสอนของพ่อของแม่ ไม่เจริญก้าวหน้าให้ ว่าเหยียดย่ำทำลายผู้มีบุญมีคุณแก่ตนเราไงเสื่อฟังคงของท่าน ก็ได้เสื่อเราทำลายท่านทำลายอะไรเอาไปวิธีไปฆ่าท่านไปไปตีไปฆ่าใจของท่าน ทำให้ใจของท่านเศร้าหมองทำให้ใจของท่านเดือดร้อนทำให้ใจของท่าน ัองเด็กท่านเคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันว่า คนที่เป็นพ่อคนแม่ คนเป็นครูเป็นอาจารย์คน ถ้าไม่ใชยศึกษาจนเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่ทีเดียวเป็นครูเป็นอาจารย์ทีเดียวไม่เคยเป็นเด็กเป็นเล็กมาก่อนทั้งนั้นเคยอยู่ในบอวาคำแนะสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์มาก่อนแา่ที่จะมีความรู้ความฉลาด เป็นอยู่สุขสบายก็เพราะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่มุ่งหวังแนะสอนเราโดยความมุ่งดีหวังดีจริงๆจังถ้าเราจะเชื่อฟังเรื่องของเราโดยถ่ายเดียวแล้วคนนั้นไปไม่รอดคนนั้นจะโดนโทษกโดนโทษเพราะเราจะไม่รอบคอบยังไม่ ได้ศึกษาตลอดเวลาอยู่ตามป่าตามดงเรื่อยไป ความสุขความสบาย ความสมควรที่มันจะเป็นมาอย่างนี้เราก็ทราบดีแต่เราไม่ไปพึ่งไปตามใจของตัว เอากูเอาอาจารย์ บกอกหลอกหลอน บางทียินดี บางทียินร้ายมันเอาแน่นอนอะไรจริงจังไม่ได้สิ่งใดที่มันไม่ดีคนทั่วไปเขาต้องหนีนินทา มีในตัวของเราเราแก้ไข เราไม่มีในตัวของเราอย่าไปเสียใจ ความดีที่เราเคยทำไว้เราจะต้องรักษา ให้คงเส้นคงวาทำความดีให้ต่อหน้าเราจะต้องตรวจตาจิตใจของเราอย่างนั้นพอเขาตำหนิก็เสียใจร้องไห้ทุกข์ร้อนแต่ไม่แก้ไขความประพฤติของตัว สิ่งที่ชั่วที่เสียมันก็เหมือนคุ่เลยไปในสถานที่ใดพบใครก็เป็นทางไม่ดีทั้งนั้นถ้าเราไม่แก้ไขถ้าเราแก้ไขแบบมันชั่วมันเสียเขาตำหนินินทาผู้รู้ทั่วไปศาสตร์ทั่วไป เขาเหนื่อยทันเลยเสริมเราก็แก้ไขถ้าเราแก้ไขได้มันก็สะดวกสบายสิ่งที่นินทา มันก็ค่อยหายไปเพราะเราประพฤติดีประพฤติชอบความจริงความประพฤติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าวิชาความรู้ิ่งจะมีความรู้สูงขนาดไหนเรียนจบปริญญาเรารแต่ตามถ้าหากประพฤติชั่วประพฤติเสียแล้ว ไปทำงานอะไรเขาก็ไม่นิยมผมชอบทั้งนั้นเพราะความประพฤติ มันชั่วมันเสีย เป็นขาราชการถูกโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ทำไปเดือดร้อนรอบขอบผิดกฎหมายมันก็ไม่เจริญให้ผู้ใหญ่ที่เหนือเราเขาก็ไล่ออกผู้น้อยที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาก็ไม่เชื่อชู ร่มจะโจมไปต่ความประพฤติชั่วของตัวเป็นเหตุ จะให้เศร้าบ้าง ให้เขาคงไว้เหนื่อยเสียใจไม่ทราบจะรักจะทำอะไรไปนี่คือความประพฤติชั่วไปคบใครเข้าเขาก็ไม่อยากคบเราถ้าคนดีแต่คนชั่วโดยกันมันก็ไปโดยกันได้ ตจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีความรู้ดีความประพฤติดีคนนั้นแหละดีมากไม่มีใครเขาไม่ต้องการในโลกเขาต้องการคนดี เราทำอย่างไรจึงจะดี ถ้าเราจะเอาใจใจของเราอยากไปไหน ก็ไปตามชอบใจอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไป ในการไปศึกษาในอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ในอยู่ในโอวาทของยูดามานดาคนนั้นผิดเหยียบแผ่นดินผิดแผ่นดินใหญ่ๆก็เหยียบ เป็นตาคนนิดนิดสีชั่วทีเสียดี พักพวกของมันมีแต่นักเลงทั้งนั้นถ้ากันไม่เป็นนักเลงมันเนม่อยเขาคนแบบนั้น เขาคงนื่ไดเชื่อใจเราเราต้องดีให้ห่างเอาไว้ บวชก็เคยบวชครูอาจารย์ที่สำคัญสำคัญอย่าง่างหลวงปู่ฟันก็เคยมาอยู่กับท่าน ก่อนจะทำอะไรในใจชอบของตัวก็ให้เราลึกนึกถึงว่าเรามีครูมีอาจารย์ที่ดีมีคนนิยมชมชอบไม่ว่าจะประเทศไทยต่างประเทศเขาก็เคยมาศึกษา แต่เราทำไปด้วยความด่าของเราไม่เสียแต่เราเสียไปถึงครูถึงอาจารย์ ถึงท่านผู้บิสุทธิ์เราจะเป็นบาปเป็นกรรมสอนใจของตัวอย่างนั้นเราสอนตัวของตัวพิจารณาตัวของตัวอย่างนั้นอย่างชั่วเสียต่างๆเราทำไปเนี่ยเสียของเราเสียถึง ครูถึงอาจารย์ถึงบิดามารดาวงสกุลของเรา เราก็ไม่กล้าที่จะทำ ถ้าเราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นชอบใจอะไรก็ไปตามใจของตัวชอบเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวอยากเล่นอะไรก็เล่นไปอย่างนี้เลยคือว่าทำลายตัวของตัวทำลายวงตระกูลทำลายครูอาจารย์ที่ท่านให้โอวาทแนะสอนเรา ฟังพอเข้าใจได้ไหมพิจารณาอย่างนั้นนะดีเด็กขนาดนี้จำนวน แสนจำนวนล้านก็หายากที่จะเข้าวัดเขาว่า เข้าป่าเข้าดงหาศึกษาธรรมะอบรมกายวาจใจทั้งตัวมันหายาก จารย์แม่สอนไปพี่พี่เจนาคือว่าเรามีโชคดีที่ไปเรียนกระครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเขาวัดก็ยิงไปกันใหญ่วัดนั้นก็เคยไปวัดนี้ก็เคยไปแต่การประพฤติของตัวมันอยู่ในขอบเขต ของธรรมแล้วมันเสียที่วัดดุสิตครูนั้นอาจารย์นี้เขาจะว่า มันประพฤติชั่วประพฤติเสียไปเกิดดูถูกนินทาจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่เขาอีกเรารักษาตัวของเราดีคนที่มีศรัทธาเด่นใสในศาสนาเขาเห็นว่าเราขอไปวัดไปวามีกายวาจา สะอาดใจเป็นอาจเป็นธรรม เขาก็จะได้สนใจ ในวัดในวาในศาสนาต่อไป ถึงเราไม่สอนเขาโดยคำพูดแต่ตาเขามีเขาต้องดูใจ เขามีเขาต้องคิดเห็นเราดี เราประพฤติตัวเราดีเราก็สอน เขาอยู่ในตัวนั่นเป็นเรื่องสอนเขาพยายามรักษาตัหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติที่เป็น ฝ่ายชั่วฝ่ายเสียที่ครูที่อาจารย์ห้าม นำไปแก้ไขถ้ามันมีอยู่ในกายใจของเราถ้ามันมีมีท่านพูดให้ เราก็ไม่ควรเสียใจที่ว่าท่านเตือนเรา กลัวเราจะไปตกหลุมตกบ่อโดนหลักโดนตอเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เป็นโทษท่านเตือนไว้ กมันนี้มากเท่าไรมันก็ทำให้